السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الرابع والثمانون هنا إيه، حديثي يا ثمانين ننه katika hadithi mia moja ambazo tunazozisoma يقول المصنف الشيخ عادل وفقه الله عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة رواه أبو داود hii hadithi ya Amir Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a radhiyallahu anhu na alikuwa mdogo alikuwa mtoto mdogo lakini ni mumayiz kwa sababu yeye mwenyewe amekumbuka hili tukio na amerawi na masahaba amelipokea asema hili tukio ni kisa ambacho kwamba kimebeba mafunzo makubwa sana mafunzo ya kitarbia makubwa sana nayo ni kuonesha uislamu namna gani huno uislamu ulivomkamilifu kwenye kila upande na namna gani uislamu unavulingania maali al-umur asema Abdullah ibn Rabi'a radhiyallahu anhu annahu قال asema da'atni ummi yawman aliniita mamangu siku moja wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'idun fi baitina tume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa nyumbani kwao maalum Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile tawadhu yake alikuwa akiwatembelea masahaba zake akiwapitia akiwatembelea majumbani akipewa chakula kwa wakila akitoka na hii inaonyesha na tawadhu na unyenyekevu alikuwa nayo hali ya juu afdalul bashar wa khairul bashar wa ahabbu ila Allah akutembelea wewe la shaka hakuna mgeni mtukufu kama zaidi yake hakuna mgeni mtukufu zaidi yake tasawwar wewe sasa hivi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekubishia mlango amekuzuru wewe hebu niambie utahisi nini utaona yani haustahiki ni wewe umzuru yeye ni wewe umzuru yeye ambaye kwamba aliye bora kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini kinyume yeye ambaye kwamba ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala na ni kipenzi chetu ajifunge aje kwako nyumbani akutembelee wewe billahi alayka ni fadhila kiasi gani amepata mtu kama huyo na tabia ya watu wema watu waheri na wakiongozwa wa kwanza wao ni mitumi wakiwa mahali kwenye mkao wowote hawaondoki mpaka waache faida na hii ndio dalili ya mtu mwema ukikaa naye hata dakika tano utafaidika naye chochote katika jambo lako la kidini au la kidunia na hivi ndivyo alivyokuwa mtume صلى الله عليه ma yajlis majlisan illa yadhkuru Allah fi au yuallimu an-nas au yansahu an-nas na hii ndio alama ya mtu mubarak lidhalik asema bin Rabi'a radiyallahu anhu faqalat mamake akasema akamwita akamwambia ha ha yani amwita taala u'tik amemwita Abdullah mama akamwita mtoto wake pengine anataka amlete mtumi maji au amlete kitu pale nyumbani ampelekee sasa amemwita mtoto wake huenda ana haja ta kumtuma amshughulikie mtumi alayhi salatu wassalam lakini kwa vile ni mtoto anaruka huku na huku anacheza akamwambia nitakupa nita kitu mara nyingi mtoto ukimwita alafu mwambie nitakupa kitu kisha ukamtuma uona raha anafurahi anaona unampatia zawadi sasa akamwambia ha akamshtua ha yani tanabahi akamuita taala utik njoo nitakupa na mtume anatazama ile matukio njoo nikupe faqala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam pale pale mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyo mama wama aradti an tu'ti kwanza akastafsil akataka bayana wewe umemwambia umemwita utaka kumpa mtume amuuliza wataka kumpa nini niambie ndo isiyo kama wamdanganya tu yani ni kweli kuna kitu ataka kumpa anambie wataka kumpa nini kwa hivyo hili ni funzo kubwa sana anamfundisha huyu mama japo kuwa mama ni mlezi lakini la shaka kila mtu akiwa mjuzi zaidi analea vizuri zaidi kila mtu akiwa ni mjuzi zaidi huwa analea vizuri zaidi na kila mama akielimishwa akaelimika zaidi basi mara nyingi yeye atalea vizuri فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وما أردت أن تعطيه unataka kumpa kitu gani qalat huyu mama akasema u'tihi tamra nitampa tende nitampa tende ale faqala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyo mama ama innaki law lam tu'tihi shay'a ama wewe hakika lau hautampa hiyo tende hutompa kitu kutibat alayki kidhba utaandikiwa umedanganya utaandikiwa umedanganya sababu mtoto atakuja na hamu iwaje kupewa kitu kisha ambiwa hakuna kitu nda zako kwa hivyo itakuwa umedanganya umemdanganya yule mtoto umesema urongo wa yajuz hadha kwa hivyo mtume ametumia usulubu huu kumkanya madamu ushamwahidi utampa tende ni lazima umpe hiyo tende hakuna ruhusa ya kumwahidi mtoto alafu ukamruka hauwezi usimwahidi hauwezi usimwahidi mwambie tu njoo lakini fanya kitu fulani ukimaliza nitakupa kitu fulani ukamwahidi mtoto kwa mfano baadhi ya wazazi wanatumia hicho kwambia ah kuna mdanganya tu nitakafanye ndio majuzi hapa amwambia mtoto wake ukifaulu kwenye masomo yako nitakununulia kitu kadhaa au nitakupa zawadi fulani mtoto maskini atangangana atafanya bidii akiwa na hamu ya zawadi akafaulu mtihani au kama amehifadhi akahifadhi juzu ulomwambia mathalan ukihifadhi juzu tano nitakupa kitu fulani mtoto akangangana mpaka akahifadhi sasa wakati wa kutuzwa kumtuza kwa juhudi zake wewe ukamruka kila kikwambia ah mtia kwa huku ukimtoa kwa huku inshallah inshallah inshallah kumbe moyoni ulikuwa unamdanganya basi ujue hata kama wewe ni mzazi wake utaandikiwa urongo umefanya urongo na umedanganya walkadhibu haramun na urongo ni haramu bal min kaba'ir dhunub urongo ni katika madhambi makubwa idhalika mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahih muslim asema alaikum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila albir shikamaneni na ukweli shikamaneni na ukweli kwa sababu ukweli ndio wema inakuelekeza kwenye mambo mema wa iyyakum walkadhib na nawaonya tahadharini na urongo فإن فإن الكذب يهدي إلى الفجور urongo unakuelekeza kwenye ubaya mambo mabaya wajaa fi lafdh akhar fa innal kadhiba fujurun fa innal kadhiba fujurun fil kalam yani ana kama ni kitendo fujurun fil af'al urongo ni matendo mabaya ni kitu kibaya wala mu'min mu'min sawa huwa hata yuwaona haya kusema urongo istahi an yakdhib bali wata mu'min hata kufaru quraish kufaru quraish walikuwa wana mambo yao yote mengine lakini urongo hawasemi wahum mushrikun yaabuduna al-asnam ومع ذلك hawasemi urongo wa ma'lum fi sahih al-bukhari mwanzo mwanzo mwanzo sahih al-bukhari alitaja kisa cha Herakl na Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla hajaslimu kabla hajaslimu yale masuala alioulizwa Abu Sufyan na Herakl adhim rum alipomwambia kumetokeza bwana mmoja kwetu anajidai ni mtumi kidha kidha Herakl alikuwa kuna masuala anamuuliza uliza amwambia ni katika kabila kubwa amwambia ndio ama basi ndio kati hivyo mitume wanateguliwa kwenye kabila kubwa ambao zina aibu akamwambia wanaomwamini wao ni wengi ni kidogo akamwambia ni kidogo kwa sababu watu wengi hawamwamini Herakla akamwambia ndio kawaida watu wa mitume wale wenye fuasi wa mitume wana wachache kisha mwisho akamuuliza ashawahi kuwadanganya akaahidi akafanya ghadr ayaghduru Muhammad alimuuliza swala ayaghduru Muhammad ashawahi kuahidi alafu akawaruka Abu Sufyan radhiallahu anasema laula makhafata an yu'ayiruni bikadhibin lakadhabtu alayhi lau kwamba sikuogopa Quraysh wataniambia Abu Sufyan amedanganya wataniaibisha na hiyo tabia hiyo siku ningemdanganya ningadanganya ningedanganya ile Herakla amtusi mtume lakini alishindwa kudanganya na siku hizo alikuwa yumchukia mtume lakini kwa ile fitra haikumpa kudanganya mbele ya Herakla eh la shaka muislamu ni aula muislamu ni aula kutodanganya طيب هذا الحديث فيه فوائد هذا الحديث فيه فوائد الأولى faida ya kwanza alhadithu dalilun ala ma kana alayhi salatu wassalam minan nasiha li ummatihi hadithi yaonesha namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiunasihi umma wake wa taalimihim na kuwafundisha kuwafundisha mambo yao yani ya dini wala ukana yasira hata kama jambo dogo la kudharaulika lakini utakuta mtumi hafumbii mato hafumbii mato hata kama jambo dogo amemfundisha huyu mama hata kama ni masala yeye na mtoto mdogo kumpatende sema ah yeye ni mtoto mdogo la la, la. hakupuza mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kumfundisha huyu mama kwa sababu ati amemwahidi mtoto mdogo anayemlea kwa hiyo hii inaonyesha namna gani ma kana alaihi salatu wassalam minan nasiha alikuwa ni mkweli kwa huu umma mwenye kuwanasihi sawa sawa wala hawafanyii khiana umma wake kwa jambo lolote kubwa au dogo utamkuta yeye ni mualliman murabbian alayhi salatu salam ni mlezi anatufundisha na tulea kwenye tabia bora thanian faida ya pili wa wafihi أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه في بيوتهم حديث يونيشا kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akizuru masahaba wake kwao manyumbani wa hadha min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam na hii ni kuonyesha unyenyekevu wake kwa ni mtu mnyenyekevu alayhi wasallam na unyenyekevu ni katika husnul khuluq at ni katika tabia bora na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye tabia bora mpaka Anas radhiyallahu anhu warḍah asema in kanatil amatu latumsiku biyadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma tantaliq bihi fi أي sikakil madinati sha'at alikija muyakazi mtumwa wa kike akimshika mtume mkono sallallahu akimwambia twende minna haja na mtume akimfuata akaenda akakidhi haja zake na akarudi Allahu akbar eh mtumwa tena msichana si mwanamume mtumwa hata si mtu huru wa maadhalik mtume sallallahu akusema oh huu ni mtumwa bwana mimi sina tema kwenda kumsikiza la la la na yeye ni afdal habibullah alayhi salatu wasalam wa maadhalik alikuwa na khuluq nzuri Allah subhanahu wa ta'ala alimpamba mtume wake na khuluq kama hizi na ndio maana habagui alayhi salatu wassalam anamfundisha aliye juu anamfundisha aliye wastani anamfundisha aliye chini kidunia wala alikuwa hawaoneshi madharau na hii ni katika husn khuluqihi alayhi salatu wassalam thalithan faida tatu huwa fihi zajru والتحذير من الكذب في كل الأحوال مهما كان الأمر يسيرا وفيه كنا وكتك حديث الزجر ككميا والتحذير نكوونيا من الكذب نورونغو ورونغو كتو كباية كبس في كل الأحوال tena ni kukemea urongo katika hali yoyote ile hata mzaha hakuna majuz sema kiuliza ah, alikuwa anamchezea tu la mayasluh mahma kana al-amru yasira namna itakavyokuwa lile jambo hata kama ni dogo kiasi gani lakini ni haramu kudanganya kimwambia mtoto taal utik basi utampa utampa kile ulichomwahidi au kamwamrisha nenda kanitumikie haja fulani ukirudi na mimi nitakupa kitu fulani kwa hivyo hadhi dhimma itabakia kwenye unuq kwenye shingo yako na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akasema ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud awfu bil'uqud tekelezeni ahadi memwahidi mtoto mtekelezee hakuna kusema huyu ni mtoto mayasluh na kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala atukemea atuambia ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah atukemea atuambia lima taquluna ma la taf'alun kwa nini mnasema mambo ambayo kwamba hamwezi kuyatenda wewe kama wajua wamdanganya mtoto haumpi wamwitia nini wamwambia nini nitakupa mwambie njoo tu basi njoo tu simwambie nitakupa wala usimpe ahadi mtoto ukifaulu nitakusafirisha nitakupeleka wapi nitakupeleka wapi nitakunulia nini nitakunulia nini thumma baada dhalik wakati wa mtoto ashafanya atakutekeleza wewe utekeleze sasa Allah tulaumu lima taquluna ma la tafalun kwa nini mnasema mambo ambayo kwamba mnajua hamwayatendi mwezi kuyatenda hilo jambo limekuwa la kumkasirisha la kabura maktan yani kabura isman adhiman dhambi kubwa lenye kumkasirisha Allah ila ambao kwamba ni museme alafu kisha hamutendi ni jambo ambalo kwamba yamqutuhu Allah Allah nalikasirikia sana jambo hilo mtu akifanya kwa hivyo kama jambo huwezi kulitenda usiliahidi usimwahidi mtu kwamba utatenda basi kama hauna budi mpaka uahidi aqallul ahwal fanya ta'liq fanya ta'liq mwambie utika insha Allah fanya ta'liq weka insha Allah ukiweka insha Allah atakuwa ushatoka kwenye shida usimwambie tu nitakuwa nitakumwambie insha Allah kwa hivyo hii ni ta'liq yani qad wa qad naweza kukupa na naweza nisikupe ikiwa hauna budi mpaka uahidi basi fanya ta'liq mwambie u'tik insha Allah usipompa utakul lam yasha illa Allah kukadiria nikupe طبعا yani namaanisha si kimtezo useme inshallah kishafanya matezo la inshallah yamaanisha kweli kwamba nikipata kweli takupa sipopata basi taaliq na Allah subhanahu wa ta'ala anakujua moyoni mwako kama wadanganya Allah anakuona manake mtu asitumie kisha inshallah kaitumia vibaya kwamba kila kitu inshallah kumbe tayari yuanuia hatoi alafu asema inshallah mwambie inshallah ta'liqan la tahqiqa ikiwa una uhakika humpi usimwambie inshallah inshallah husema kwenye mambo ambayo hauna hakika nayo lakini kwenye moyo kama ushanuia misimpi huyu haina haja useme inshallah inshallah utasema ikiwa tayari una nia na hujui utafanya utofanya hadha huo رابعا فائده ya mwisho kwenye hadith وفيه وجوب الصدق وفيه وجوب الصدق مع الأطفال ni lazima ukweli na watoto lazima tuwe wa kweli na watoto tukiamiliana na watoto tuamiliane nao kiukweli kimaneno na ukweli kivitendo kwa sababu mara nyingi mtoto anagiza ana tabia ya kuigiza na ni mtihani ibtila min Allah ni kwamba mara nyingi mtoto huigiza mabaya sio mazuri yale mafunzo mabaya utamkuta ndio yoyashika sana hayaachi kuliko yale mafunzo mazuri wa hadha ibtila min Allah mtu aseme eh basi wewe kijana wewe saa zote wasikia mabaya tu mbona mema ugizi ndiyo ndo mtihani Allah ndo ametaka hivyo iwe mtihani usubirie ule ulezi ndio wewe uelewe kwamba ulezi ni mgumu unataka subra si kwamba ukimfundisha kijana jambo zuri atashika kabisa atafanya la paka upigane naye upigane naye mpaka ule mtoto azoee wangapi leo hii wameshindwa kuwafungisha watu Ramadhani mabarobaro wazimaa leo wala mabarobaro wazima leo Ramadhani hula sababu nini mzazi ameshindwa kumfundisha akiwa mdogo ile mtoto mwambia ah, muhurumia mwatie bwana ni mdogo hawezi Eh, hawezi la mfundishe kaza nafsi yako jipinde mpimie hata kama masaa saa fulani paka saa fulani amwambia sasa kidogo shika kitu kidogo Thuma. mtoto ufundishwe marran masahaba walikuwa wakiwanyima watoto chakula ramadhan wale wanaoweza wakitaka kula wakilia wasema wale masahaba wa kike kina mama zao wakiwatengezea vidude vya sufu kiteza kuwashughulisha na saumu ili wasifuturu asema hatta nasma al-adhan tukisikia adhan tuwafunguza tuwafunguza watoto sasa kumfungisha mtoto somo fikiri ni jambo la sahali paka ujiudhi ujikere usubiri utasikia huruma lakini jipinde ili mtoto baadaye azoee somo tajid baadhi nasi leo yakuluna mkibao kimuuliza kumbe kutoka chini huku hakufundishwa nyumbani hakuemezwa nandra hakukazaniwa ameachiliwa rebwe oh mdogo mdogo mdogo mwisho mtoto amebaliga yeye zione na mdogo tu keto nene mdogo hukumfundisha fallah allah malezi ya watoto kuwafundisha sidq na kuwafundisha mambo ya sharia ni magumu bila shaki na utakuta mtoto kushika mambo mabaya ni rahisi na hivi ndivyo Allah alivyoumba nafsi haipendi mambo mazuri Ina, inapenda mambo ya anasa siku zote na ndio maana Allah mtume akatuambia pepo imezungukwa na mambo nafsi yachukia huffat aljanna bil makari wa huffat nar bishahawat nafsi imeumba kupenda shahwa na moto umezungukwa na mambo kama haya idhan tayari nafsi ya mwanadamu wenyewe ni mtihani thumma kumfundisha yule mtoto mazuri ni mtihani mwingine kwa hivyo lazima sisi kama wazazi tuwe wavumilivu si mtoto si mchezo kumuinusha mtoto kwenye tabia ya ukweli wallahi si mchezo lazima wewe mzazi kwanza uwe mkweli na ule mtoto aone ukweli kwako kama baba sio wewe udanganya kisha natamani ya mtoto wangu atakuwa mkweli vipi wewe mwenyewe mzazi wadanganya ikiwa mtoto kuona utatarajia yeye asome wapi ukweli na yeye haone uzito wa ukweli kwako wewe mzazi kwa hivyo ni jambo gumu yahitajia subra ndio Allah akikuona ni mkweli atakuwafikia mwisho utafaulu sio ukimfundisha mtoto leo ati, ati atajua leo leo na leo leo ataanza kukusikiza haiwezekani atakusumbua atakuasi atakusumbua mwisho ndio ile mtoto ukisubiri Allah atatia tawfik awe mkweli kwa hivyo jambo lolote kumfundisha mtoto yahitajia subra ukimwachilia akabalighi yule mtoto utapata taabu sana kumfundisha خلاص kipindi cha kuyayusha yule mtoto alikuwa kile kidogo na ndio maana sala tumeambiwa miaka saba tuanze mambo ya sharia polepole kwa sababu akisha kubalighi itakuwa ngumu sasa kumfundisha mtoto kwa hivyo ujubu sidqi ma'al atfal ni wajib ukweli na watoto inda muwaadatihim pindi unapowaahidi lazima uwe mkweli umwambie nitakupa nitakupa kweli hakuna kumdanganya mtoto na ndipo hapo mtoto atasoma kutekeleza ahadi na kuwa mkweli ujubu asidqi ma ma'al atfal 'inda muwa'adatihim wa 'adam al-kadhib 'alayhim na kuacha kuwadanganya danganya watoto kila mara nitakufa hivi kila mara nitakufanya hivi thumma baada dhalik haufanyi hata moja haufanyi hata moja fa hadha la yajuz hadha la yajuz kwa hivyo yajib asidq muamala bisidq مع الأطفال حتى يتعلموا منا الصدق مبكا وصومي كتسيسي وكويل إذن بعض الفوائد الموجودة في هذا الحديث حديث يميل يا ثمانين نتانو حديث يا ثمانين نتانو أسمى حفظه الله عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال mpokea mtume sallallahu alaihi wasallam asema والذي nafsi بيده na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake inna siqta inna siqta hakika mtoto aliyetumboni la yajurru ummahu bisararihi ila aljanna atamvuruta mamake na utovu wake mpaka mtie peponi atamvuruta mamake na ule utovu wake kwa sababu mtoto akiwa tumboni alaka yake na mamake ni ule utovu unashikana na kizazi cha mamake anakula kupitia huo utovu atamvuruta mamake na utovu wake maana kufa akiwa tumboni ameanguka tumboni na mtoto kutoka tumboni anatoka na utovu sasa ule utovu atautumia kesho akhira kuja kumvuruta mamake ila aljanna mpaka mtie peponi idha ihtasabahu akisubiri idha ihtasabahu akisubiri na akitarajia thawabu kwa Allah usubiri na utarajie thawabu kwa Mola wako ndio thawabu uzipate hiyo ndio sharti na hii hadithi ina mwanzo wake hapa ni mwisho hapa ni mwisho mwanzo wa hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ndo uielewe vizuri mwanzo wa hadithi asema ma min muslimaini ma min muslimaini hakuna waislamu wote wawili yutawaffa lahuma wakafiliwa hawa wawili thalathatun thalathatan eh, thalathatun wakafiliwa na watoto watatu illa adkhalahum Allahu aljanna ila Allah atawaingiza hao waislamu wawili atawaingiza peponi waliofiliwa na watoto watatu waislamu wawili yani nani baba na mama baba na mama baba na mama wakizika watoto watatu wakizika watoto watatu basi wataingizwa peponi na Allah subhanahu wa ta'ala bifadlin bifadli rahmati kwa fadla na rehma ya Allah kwa kuwarahamu hawa wazazi na watawatia peponi masahaba wakashtuka kusikia thababu kama hizi qalu wakamwambia ya rasulullah ewe mtume wa Allah au athnan au ithnan waonaje wawili ni mpaka ufiliwe na watoto watatu tu je wawili qala mtume akamwambia au ithnan sawa pia wawili alozika watoto wawili atakuwa sababu ya kumtia peponi qalu wakamwambia tena maana kuna wengine hawana wawili sio qalu wakamwambia tena au wahid basi na mmoja ya rasulullah wengine sisi tumezika mmoja mmoja vipi aliozika mtoto mmoja pia qala au wahid tunaambia ya Allah paka na mtoto mmoja pia undhuru fadla alislam eh watoto watatu kapunguza kafanya wawili kapunguza sasa hata ukiwa umezika mtoto mmoja tu Allah atamuingiza peponi thumma qal kisha ndo akasema sasa hii hadithi walladhi nafsi biyadi na apa kwa nafsi eh, kwa yule nafsi yangu iko mkononi mwake yani Allah inna siqta hakika mtoto aliyoanguka kutoka tumboni haitwi siqta mpaka yeye yuko tumboni akaanguka kabla siku zake yani asiqta ni mtoto ambaye kwamba hakutimu ameanguka miezi minne miezi mitano miezi sita akaanguka kenda kaziko huitwa sikt kwa sababu wakati wake wa kuzaliwa haujafika huitwa sikt kitoto cha miezi minne mitano sita au akizaliwa tu akafa kabisa pia ni sikt huyo sikt ambaye ni mtoto mchanga tumboni la yajurru ummahu atakuja kumvuruta mamake bisara hii na ule utovu wake mpaka mtie peponi lakini kwa sharti gani idha ihtasabahu mama au na baba wakitarajia thawabu wakasema sisi ni uchungu hii msiba lakini twatarajia thawabu kwa Allah wakamzika ule mtoto wakasubiri basi hawa malipo yao ni pepo yule mtoto atawashufaia yule mtoto atashufaia wazazi wake wawe ni sababu ya wao kusamehewa na kutiwa peponi lakini wakiwa wamesubiri lao watakuwa baada ya kufiliwa wamebabaika wakatoa maneno mabaya wakalaumu qadarullah wakaanza kujilaumu wao lau tungempeleka hospitali mapema hangekufa lau hivi la la la, la. akifanya mama baba mambo kama hayo ataharibu thawabu zake zote lidhalik mtu akisibiwa na msiba mtu akisibiwa na msiba husubiri na akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> قوله البسيمة السقط إن السقط السقط هو الجنين الذي سقط من بطن أمه ميتا ni ule mtoto alioanguka tumboni ya mamake akiwa amekufa amekufia ndani au amekufa kipindi cha mazazi huitwa siqt akitoka akiingia ulimwenguni tu amekufa kabisa hakuishi huitwa siqt قوله بسرره السرر ما تقطعه القابلة بعد الولادة ni ile kitu wanaoikata wale wakungi waitwaje wa wakunga sijui wakungu wale wenye kuzalisha wale wanawake wenye kuzalisha huitwa qabila kiarabu inaitwa qabila qabila ni mwanamke mwenye kupokea mwanamke mwenzake akizaa hasa ni kile kitu wao wanachokikata baada alwilada baada mtoto kumzaa yani utovu wanakata ule utovu wa mtoto hiyo ndio sarar ni ile utovu wa mtoto na hiyo ndio alaka ya ule mtoto na mamake tumboni amefungamana na mamake na ule utovu mama akila na yeye damu inapitia pale na yeye anaishi kwa hivyo atatumia utovu ule wake amje amvurute mamake nao mpaka mtie peponi wa hadha fadlullah yutihi man yasha lakin halipwi mambo haya isipokuwa asabirun wale wenye kusubiri na kutotoa maneno mabaya kuhusu qadarullah subhanahu wa ta'ala fi hadha alhadithi fawaid في هذا الحديث فوائد الأولى الحديث دليل على أن من مات وله ولد واحتسبه عند الله من مات له ولد نعم من مات له ولد واحتسبه عند الله تعالى كان له حجابا من النار هذا هو هذا فضل عظيم الحديث دليل اي حديث دليلي على أن من مات yoyote ambaye kwamba atakayekufiliwa mamata lahu walad yoyote atakayekufiliwa na mtoto yoyote wahtasabahu akamtarajia kwa Allah kulipwa akatarajia kwa Allah kulipwa yani akasubiri na akangojea malipo yake kwa Allah wahtasabahu inda Allah na akatarajia thawabu kwa Allah kana lahu hijaban minan nar yule mtoto atakuwa ni kinga yake na moto atamshufaia atamshufaia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yule mzazi wake madamu amesubiri hata kama ana madhambi atasamehewa kwa shafaa ya huyu mtoto aliyemzika ikiwa atasubiri na atatarajia thawabu kwa Allah سبحانه وتعالى وهذا ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه يتاك ويشيك نفسيك uelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hukmuhu nafidhun fi ibadi hukumu yake ni yenye kupita hakuna awezao kuziwia hukumu ya Allah isipite wewe ukishakuamini itikadi hiyo wallahi hata ikatokea chochote utakuwa umetulia kwa sababu unajua hii yaqeen Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ashaidhinisha litokee pili katika faida za hadith pili katika faida za hadith ya hadith وفيه وفيه أن الولد الواحد كالثلاث في هذا الفضائل في هذه الفضائل حديث يونيشا بيها alofiliwa na mmoja malipo yake anashirikiana na yule watatu hata kama yeye amezika mmoja huwa amezika wawili huwa amezika watatu hata kama mwenye watatu amezika wengi lakini hata kama ni mmoja kwa hivyo hadithi inaonyesha kwamba pia mmoja kwa fadhila na ukarimu wa Allah akajalia thawabu ya aliyezika mmoja ni kama aliyozika watatu Allah kampa thawabu dakhala aljanna na huyo pia dakhala aljanna la shaka anna hadha fadlullah na hii yaonesha kwamba rehma za Allah hazikisiri rahma za Allah Allah za kuziweka rahma zake kwenye kitu kidogo kikifanya kakurahamu kakuridhia kakutia peponi unzur ila almiswak miswak kitu kidogo waweza kusema kigongo atia kwenye meno afanye hivi lakini mardhatu lirabb tumesema mswaki ni katika asbabu za kupata radhi za Allah nafikiri radhi za Allah ni kitu cha mateso radhi za Allah ni kitu ghali ghali jiddan wallah lakini leo waipata kwenye mswaki kwa hivyo fadhila za Allah hazikisiri si lazima ufanye mambo makubwa ndio upate radhi za Allah kitu kidogo wallah waweza kutoka ukafanya fayashkuru Allahu lak wa yardha lak wa yadkhiluka aljanna mwanamke baghia mchafu mimbani Israel amemhurumia mbwa mbwa ameshuka kisimani na hofu amekunwa maji kutoka juu ameona mbwa anaramba tototo kwa kiu akamtazama akasema mimi nimeshikwa na kiu kama huyo mbwa acha nirudi kisimani akashuka chini akachota maji akamnywesha ule mbwa mpaka akashiba hata rawa tume sallallahu alaihi wasallam sema nini fashakara Allahu li sani'iha faghafara laha ule uchafu wake wa zina Allah kamsamehe wadkhalaha aljanna kamtia peponi angalia nani alodhania kwamba huyu mwanamke madhambi makubwa anayoyafanya haya aweza kuja kusamehewa kwa kumpa mbwa mai nani alifikiria kwa hivyo usikisie thawabu za Allah ukaona jambo dogo mpaka timfanye jambo kubwa ndio thawabu ziwe nyingi hicho ni kiasi kibaya kile toa kwenye akili yako hilo si lazima ati usumbuke na ile ibada ndio ile ibada ina thawabu nyingi singine ibada huwa ndogo lakini Allah ya kathira وأوسع من ذلك والله سبحانه وتعالى يعطي ولا يمنع ويعطي من يستحق الإعطاء ثم بعد ذلك قد يمنع هو عند الله kwa ومصلحة من جينه وهجوي huenda kupewa kwako ndio madhara Allah akakupa la maslaha kwa hiyo la maslaha lipi akakunyima kule kunyima kumbe kwako ndio maslaha kwa hivyo yataka mwanadamu asikisie fadhila za Allah na rehema za Allah ati kwenye ukubwa wa jambo lazima jambo liwe kubwa ndo ati yeye apate thawabu kubwa la jambo laweza kuwa ni dogo kwenye macho yako lakini ikawa sababu ya kuswibu radhi za Allah na radhi za Allah ni kitu kikubwa sana maana sote tutafuta radhi za Allah hapa sote kisha akakutia peponi Mola wako Subhanahu wa ta'ala shaka na hadhi min al-adhaim min al-umur al-azima kwa hivyo msiba usiseme ah asa huyo mtoto miezi minne anza kuviviwa roho ashaanguka mimi hata sina habari na hiyo hiyo hata kama kitoto cha miezi minne kimekutoka mkwenda kukizika au miezi mitano mtoto hata hajaishi ukasubiri ikawa sababu ya kuingia peponi الله أكبر انظر فضائل الله سبحانه وتعالى ثالثا كتك فائدة الحديث وفيه إثبات الشفاعة للسقط وفيه إثبات الشفاعة للسقط على والديه إذا صبر حديث يثبتيش شفاعة يا watoto wadogo watoto wadogo katika wale shufaa يوم القيامه na wao watakuja kushufaia wazazi wao waliowazika wao wakiwa wadogo waliofiliwa wakiwa wadogo wale watoto wale watakuwa ni shafaa sababu ya kupata shafaa ya Mola wako kesho akhira na uingizwe peponi kwa sababu ulipomzika ule mtoto wako ulikuwa ni mwenye kusubiri na kumuomba Allah khairi wafihi aidan katika faiza hadith wafihi annahu idha kana siqtu alladhi la yu'ba bihi yajurru al-umma bima qad waqa bima qad qata'a al-alaqa hadithi yasema idha kana siqta ikiwa mtoto mchanga alitoka tumboni alikufa tumboni akatoka ambaye kwamba la yubau la amba mtu mara nyingi huwa hana uchungu naye kitoto kidogo hata kijaishi hujaona huruma hujaona haja kuita baba mama hajaita kikitoka tumboni kinkufa kabisa mara nyingi kimaumbile mtoto kama yule hawezi kusikia uchungu sana vile haujaona mapenzi yake yule mtoto hujacheza cheza naye al-asl ni hivyo mara nyingi huwa haina la yubau watu wengi huwaoni kama mpoteza kiki sasa ikiwa mtoto kama huyo yajurul umma atamvuruta mamake amtie peponi ikiwa mtoto mdogo kama huyo na haja haja hajajenga mazoea na babake hajajenga mazoea na babake na bado akifa katika hali hiyo wewe utaingia peponi ukisubiri fa bil waladil ma'luf vipi ule mtoto akiwa ni mkubwa amekuwa yuwakuita baba yuwakuita mama wamtuma dukani warudi vipi yule ulomzoea akakufilia ikiwa yule kitoto kidogo ambacho hujakizoea kimezaliwa kimekufa kabisa au kimekufa tumboni kikaanguka hata haujaona mazoea yake hujaona huruma yake kitoto kichanga wewe ukisubiri kwa kukikosa kitoto hicho utalipwa pepo na atakushufaia kef kusubiri ukifiliwa na mtoto wako mkubwa ambayo wakutuma mtuma dukani warudi umtuma huko mtuma huko ambaye umemzoea ambaye amekutia mapenzi la shaka thawabu zake kubwa bila shaka kuliko kufiliwa na mtoto mchanga thawabu zake ni kubwa kuliko kufiliwa na mtoto mchanga na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema mtume sallam inna Allah idha qabada 'abda yursilu al-malaika yas'alu al-malaika malaika wakikabidhi mtoto wa, wa, mja, wa Allah yani mtoto mdogo akifa Allah yauliza ile malaika aqabadhtum walada abdi mumekabidhi roho ya mja mtoto wa mja wangu yani Allah yajua lakini ni swali ya faida kuonesha taadhim almasala awambia hivi nyinyi mmekwenda kuchukua roho ya mtoto wa mja wangu Allah amwambia malaika akabadhtum thamarata fuadi nyinyi mmechukua roho ya tunda lake la moyoni ya ua lake la moyoni huyu mtoto kwa babake ni kama ua moyoni au mamake leo mlichukua ua lake mwenyewe kwenye maisha yake ya dunia yani mtoto anayekufaa na kutumikia leo mmchukua roho yake malaika ambia naam basi Allah subhanahu wa ta'ala awashuka akawashuhudiza malaika ushihidukum annani udkhiluhu aljanna au kama qala fil hadith na washuhudiza nyinyi malaika kwamba huyo mja wangu sasa nitamtia peponi ah aliwauliza madha qala abdi eh, aliwauliza hadithi yasema madha qala abdi mlipomchukua huyo mtoto wake mja wangu alisema nini malaika akamwambia hamidaka wastarja eh, mja wako alisema alhamdulillah wastarja yani akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wale malaika wakamjibu Allah kwamba tulipochukua roho ya mtoto babake na mamake walisema alhamdulillah inna lillahi inna ilaihi rajiun ndio walisema wazazi wazazi wasema hivyo basi Allah akasema ibnu liabdi baitan fil janna wasammuhu bait alhamd sasa wajengeeni hawa wajangu baba na mama mjengeeni wajengeeni peponi nyumba wajengeeni nyumba peponi na muiite nyumba ya hamd kwa nini kwa sababu nyinyi mlipochukua mtoto wake mkatoa roho wazazi walisema alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi rajiun Allah akaamrisha ujengewe nyumba peponi inayoitwa nyumba ya hamd sasa ukiwa wewe umejengewa nyumba peponi maana yake huwa utakwenda kuingia kule kwingine ambapo kujengewa nyumba ah maana yake ile nyumba lazima utakuja kuikalia hata kama mwanzo utatangulia motoni ukasafishwe hata kama tatungulia motoni kwanza ukasafishwe lakini mwisho ile nyumba utakuja kuikalia kwa hivyo anayejengewa nyumba na Allah peponi ni kwamba ni lazima ataingia ile nyumba hii ni ahadi Allah amechukua kwa hivyo hata kama ana madhambi mengine ya binadamu wengine amewadhuluma atakwenda kusafishwa kule mwisho atakuja kuikalia ile nyumba ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjengea pepo kwa hivyo hii ni kuonesha fadhila za mtu kupoteza mtoto usione ni mtoto wako amekupotea au umemzika ukaona yamekwisha madamu utasubiri hata kama ni mtoto mtu mzima mtu mkubwa mtoto wako ni mtu mzima mtu mkubwa lakini bado kwako yeye ni mtoto bado kwako yeye ni mtoto ukisubiri biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukujengea nyumba peponi min alfawaid ya mwisho ambayo nitamalizia katika fawaid wa fihi فضل الصبر عند المصائب حديث يونيش فضل يكسبيري وقت ومصيبة وأنه من موجبات الجنة نصبر نكتك سباب زمت كتوى peponi subra katika sababu za mtu kutiwa peponi naam naktafi bihadha kwa leo insha Allah taala tutakoma hapa hadithi mbili naktafi bihadha alqadr